kazali smo neki nasihat, znači, kako ustaviti na pravom putu. Znači, ima ljude koji se vraći u vjeru da čovjek ka nadu, znači, uzmu od vjere mnoge stvari, onda kada se umore. Kako ustaviti na pravom putu? Životno pitanje. to je isto ko što je ovaj rekao, došao poslaniku sa Allah, sada je i kaže hoću da uđem u džennet i da se spasim vatre. Lahko pitan. To mu kaže da kad se Elka na vim pitao se uveličanstvena stvar. Pa innehu joj sirun ala meni Allah. A to je lako onom kom Allah lakša. Znači prvo što se tiče toga kako ustrajati u vjeri moramo znati jednu stvar. A to je hadis koji bilježi imam muslim, bilježi imam tirmizi i drugi u kojem poslani sallallahu sallam kaže srce stvorenja su između dva Allahova prsta. Okreće ih kako hoće. Zato je poslani sallam često puta učio dovu kako prenosi jedna od njegovih supruga koja je bila, najčešća dova poslanika bila, govorio bi javnu kalima kulub, tebi kalbi ladik, To ti koji okreće srca, učvrsti moje srce u vjeru. Znači, dova. Znači, drugo, što je vrlo bitno, iskrenost. Iskrenost prema Allahu Želešanu. Kao što se navodio na Asad, kad je došao poslaniku, sallallahu alaihi sallam, i kaže, ja hoću da budem s tobom i da bude da budem znači ubijen i slično pa kažem poslanik sallallahu alejhi ve sellem in tasbiqu llahi yastu ako budeš iskren sa Allahom, Allah će to dati. Znači, iskrenost je najvažnije. U, u stvari, ono što je Allah želi od nas je iskrenost. Odanost prema njemu. A sve drugo su samo manifestacije te iskrenosti i odanosti. Zato što je naš ono kaže, pa budi Allah je muhli sa Allahom obožavi iskreno. Zbog toga u hadisu Buhari prenosi se da je jedan od sahaba bi žestoko se borio. I svi su rekli, bit će šehid. Kaže poslanik, on je u džahennemu. Prije nego što je umro. Pa kaže Allah, jedan od sahaba, reče Allah, poslanik će on tako i tako kaže, on je u džahennemu. Kaže ovaj jedan od sahaba, ja od sam je. Znači ga pratite. I taj čovjek je bio ranjen. Bio ranjen i u jednom gledacu se navodi da se naljutio što su njega ranili. Kako to da on može biti kao smislu? On se više to gledao zbog te snage, vještine, radosti i sl. Uzme nož i ubije se nož. Ranjen. Pa je došlo da ja sad kaže Allaho poslaniće svjedoči im da si ti Allaho poslanić. Kaže zašto? Kaže tako i tako. Kaže i ja svjedočim da sam Allaho poslanik. I zaista jedan od vas radi djela stanovnika dženneta fina jekduli nas. Onako kako se čini ljudima. Znači u očima ljudi on radi djela stanovnika dženneta. Ali djela stanovnika dženneta su ispunjena iskrenošću polaze od iskrenosti, bivaju sa iskrenosti, završavaju sa iskrenosti. To su djela stanovnika dženeta. Međutim, vanjština nisu djela stanovnika dženeta. To je samo jedan dio toga. Zbog toga iskrenost je vrlo I treća stvar koja je bitna za ustajnost i ispravnost. Jer čovjek se nekad može umoriti od vjere zato što je neispravno krenuo u vjeru. Smatra nešto od vjeri što jeste nešto što nije ili nešto i što jest ne zna kako da a, praktikuje, kako da krene, kud da ide naprijed nazad i onda nađe sebe na svim voju. Ne zna, postavi sve prioritete i vrati se na sve. Bilo kako bilo, volimo Norišan da nas očuva, to su tri osnovne znači, e, sredstva za ustajnost, iskrenost, ispravnost i dobro. Dakle, prepuštiš se Lovru i Šanu. That's